Die Heere het met mij gepraat. Dit was in die elfde jaar, in die derde maand, op die eerste dag van die maand. Ik het gehoor die Heere sê vir my, Mens, jy moet vir die faroe en vir al sy soldaten sê, Wie was zo so belangrijk soos jy? Niemand, kijk naar Assyrië. Assyrië was soos een sederboom op die Libanonberg. Die boom het mooi takke gehad en baie blare. Die boom was hoog en sy boonste punt was tussen die wolken. Daar was baie water bij die sederboom, die water het die boom groot laat word, die diep water het omhoog laat groei en dit het strome water laat vloeien rondom die plek waar die boom gegroei het. Die strome water het gevloei na al die bome, die sederboom het hoer gegroei als al die ander bome, dit het groot takke en langblare gekry, want dit het baie water uit die watersloote gekry. Al die voels het hulle neste kom maak in die takke van die groot boom, Die wilde dieren het kleinkies gekry onder die boom, en al die baie volke het in sy weer kom woon. Die boom was mooi en hij was groot. Sy takke was lang, want sy wortels was bij baie water. Die ander sederbome in die goede tuin kon nie hoer groei as hy nie, die siplesbome was nie soos hy nie, en die plataanbome was nie so groot soos die sederboomse takke nie. Nie een boom in die goede tuin was so mooi soos hy nie. Ek het die boom mooi gemaakt, ek het vir hom baie takke gegee. Al die ander bome van Eden wat in die goede tuin was, was jaloers op die groot boom. Die Heere, hy wat Heere is, sê, die sederboom het hoog gegroei en sy boonste punt was tussen die wolken. Toe het hy hoogmoedig geword omdat hij zo so groot was. Daarom het ek die boom voor die sterkste man van al die volken gegee zodat hij met die boom kon doen wat hij wil. Die man het vir die boom die straf gegee wat hij moest krijgen van die boom was sleg. Ek het die groot sederboom weggegooi. vreemde mense, vrede volke, het die boom afgekap en omgegooi. Sy takke het geval op die bergen en in al die valleie. Sy takke het gebreek en dit het in al die watersloote geleid. Al die volken van die aarde het weggegaan uit die skadewee van die boom en hulle het die boom daar laat lee. Toe die boom daar lee, het al die voels op hom kom sit en al die dieren het tussen sy takke kom staan. Dit het gebeur so dat allemaal moet weet dat de boom bij die water nooit weer so hoog sal groei dat sy boonste punt tussen die wolken is nie. Allemaal moet weet dat de boom wat water kry, nooit weer so groot sal word nie. Almal wat soos hier die boom is, zal moet sterf. Hulle sal afgaan naar die land daaronder, hulle sal afgaan tussen die ander mensen, die mensen wat afgaan in die graf. Die Heere, hy wat Heere is, sê, Ek het die diep water laat ruil oor die groot sederboom. Ek het die sederboom laat toemaak door die dag toe hij afgegaan het na die doderijk. Ek het die riviere laat ophou vloei en ek het die baie water terughou. Ek het die Libanonberg laat ruil oor die groot sederboom, en al die bome het flauw geword oor die sederboom. Ek het die volke laat bewe toe hulle oor die boom val. Dit was toe ek die boom laat afgaan het na die doderijk saam met die mensen wat afgaan in die graf. Al die bomen van Eden, die beste en mooiste bomen op die Libanonberg wat water gekry het, het beter gevoel in die land daaronder, die dode rijk. Daar die bome het saam met die sederboom afgegaan na die dode rijk, na die mense toe wat in oorlog gesterf het, die mense wat ons sterk gemaakt het en wat tussen die volken in sy weer gezet het. Faroe, wat er bome in Eden was zo so belangrijk en zo so groot soos jy? Nie een nie. Nou sal jy ook moet sterf en afgaan naar die land daar onder saam met die bome van Eden. Jy sal daar let tussen die mensen, niemand respecteer daar die mensen niet. Jy sal daar les saam met die mensen wat in oorlog gesterf het, jy en al jou soldaten. Dit het die Heere gesê, hy wat Heere is.